Mateo Hoy me mato en un Bentley o en el Lambo Chequeo lo que me llegó en el banco Hoy me mato en un Bentley, ma Hoy me mato en un Bentley, ma Hoy me mato en un Bentley o en el Lambo Chequeo lo que me llegó al banco Me espectacular. Y la gorra me combina con la correa de Yo nunca le voy a contar. no la estupideces. En la muñeca ría desde acá que te parece. Tengo mis compas que se están tirando meses. Y ganando millones y el ego nunca me crece. Y me entonces que lo que te preocupa. sabes que mi mente en dinero solo se ocupa. Tomando push con el look y bar de puta loco que tenemos para de ruta. Cuando me vea pasando apenas llegando, tú me sorprendo Quieren darme de baja, yo no le bajo pa' que me entienda Te puto la agenda. Voy a aportar la tienda. Me engancho par la prenda. Cuando bajo para la ciudad, tu perra quiere que yo me la atienda Hoy me meto en Bentley o en el Lambo. Chequea lo que me llegó en el banco. Hoy me mato en un Bentley, ma. Hoy me mato en un Bentley, ma. Hoy me mato en un Bentley o en el Lambo. Chequea lo que me llegó al banco. Hoy vivimos como Jersey, ma. No te imaginas las mujeres que me están hablando. Hoy me pongo la combi, me perfumo y le voy a frontear. Me veo espectacular. Y la gorra me combina con la correa, verdad. Lo que estamos ganando, solita yo le voy llegando. En la meta con mi compa lo estamos logrando. Y chequealo los mira donde estamos. ¿Dónde estamos? Míralo con dónde llegamos. Gracias a la música y vendiendo amor Sí, yo lo conseguí por la familia. Y gracias al de arriba que del barrio salí. Hoy me meto en un Bentley o en el Lambo. Chequeo los que me llegó en el banco. Hoy me meto en un Bentley, Me meto en un Bentley,